hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Radyo Bida. Mas malakas. Mas malinaw. Radyo Bida. 882. Dito. Bida ka. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga takapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOMA AM, Radyo Bida Corona del City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Having a hard time selling your products and services? Notre Dame Broadcasting Corporation can help you. With its top rating stations, Happy FM and Radio Vida, strategically located in south central Mindanao, you can be assured of the most effective, wide range, and affordable advertising. Advertise with us. In Cotabato City, call 064 421 2734 in Kitapawan City. Call 064-577-5187. And in Coronadal City, call 083-228-2694. For national accounts, you may call NDBC Media Marketing at telephone number 02 106 NDBC cares because your business is our business. Macho Bida! Bida! Magandang araw mga kabida. Ikaw ba ay sobrang stress, dulot ng sakuna? Ito ang tinatawag na post-traumatic stress disorder. Ang post-traumatic stress disorder o PTSD ay nangyayari